Որքան էլ տարօրինակ հնչի, Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը հիմա գործում է Ստեփանակերտում, Երևանում, Աշտարակում, Հայաստանի այլ քաղաքներում, բայց ոչ Հադրութում։ Կենտրոնը, որն իր սկզբանե ստեղծվել էր Հադրութի երեխաների ստեղծագործական հմտությունները զարգացնելու եւ ազգային մշակութային դաստիարակություն տալու նպատակով, հիմա այլ գործառույթներ էլ է վերցրել իր վրա։ Այն միաբանում է արվեստի շուրջ ոչ միայն Հադրութի երեխաներին։ Ընդունում են բոլոր նրանց, ովքեր այցելում են կենտրոն ու ցանկություն հայտնում հաղորդակից դառնալ ազգային լեգենդային մշակույթին, արվեստին։ Այսպես դժվարություններն ավելի հեշտ են հաղթահարում, ասում է կենտրոնի տնօրեն Իրինա Թամրազյանը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո, երբ հադրուցիներն իրենց բնորանից զրկվելուց հետո Հայաստանում էին, տնօրենը որոշել էր, որ հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը պիտի գործի 5 կոլեկտիվով։ Այդ հարցով դիմեց Երևանում տեղակայված Արցախի հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբ։ Մենք Արցախի օպերատիվ շտաբի օգնությամբ ունեցած մի փոքրիկ սենյակ Երևանում հովանավորների միջոցով հագուստով կամած-կամած մի փոքրիկ սենյակում Երևանի Նժդե 23 տարածքում մենք այնտեղ սկսեցիք առաջինը մեր վարպետները սկսեցիք մենք աշխատել, իսկ հունվարի 1-ին 21 թվականին արդեն հայտարարություն տվեցիք ու սկսեցիք հավաքել մեր հադրութի Շուշիի քաշաթաղի երեխաներին։ 2021 թվականի փետրվարի 20-ին Արցախի վերածննդի 33-րդ տարեդարձի օրը կենտրոնը տվեց առաջին համերգն ու ներկայացավ ցուցահանդեսով։ Գառնան սկզբին ավելի քան 80 գործ ուղարկեցին գնացին Մոսկվա ձեռագործ աշխատանքների ցուցահանդեսի։ Հետո ստիպված եղանք մեր կենտրոնի խմբակները կազմակերպել ըստ կոլեկտիվի տեղանված մասնագետների բնակության վայրերի, պատմում է Իրինա Թամրազյանը։ Վանաձորում, որտեղ ապաստանել էր Փարի խմբակավարը, բացեցին Պարարվեստի խումբը, աշտարակում ասեղնագործության, արտաշատում գորգագործության, Մասիսում փայտի փորագրման խմբակը։ Կազմակերպչական հարցերում օգնում էին բարի մարդիկ, նրանցից շատերը Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների աշխատանքներին ծանոթ մշակութային մշակութային վաղուց։ Մինչ տեղահանվելը կենտրոնը հաջող տարբեր երկրներում կազմակերպվող ցուցահանդեսներում սպասված հյուրեր։ Մենք մասնակցում ենք ցուցահանդեսների եւ այդտեղ մենք մեծ շրջապատ արդեն ունեինք, մեզ սկսեցին օգնել, օրինակ հանգույց հիմնադրամը մեզ տրամադրեց թելեր, Գորգի համար, Կարպետի համար, Արագե Որքյանը, մեր տաղանդավոր մարդը մեզ օգնեց նկարչության խմբակը բացեցիք, հետո մեր ցուցահանդեսը Մոսկվայում մեծ արձագանք եղավ եւ այնտեղից մենք ունեցանք հովանավորներ, որոնց միջոցով մենք բացեցինք փայտի խմբակը, կարողացանք կարճ ժամանակում արդեն մասնակցել Հայաստանում կազմակերպող բոլոր ցուցահանդեսներին եւ հյուրերի միջոցով մենք կարողացանք վերականգնել նորից մեր կենտրոնը, գործունեությունը ավելի շուտ արդեն ամբողջովին խմբակները գործում էին, Երևանում կենտրոնի գործնեության հերանեկար կար, բայց տնորենն անհանգիստ էր։ Դա նրան չէր բավարարում։ Կենտրոնը պիտի Արցախում գործի, ասում է։ Քանի դեռ Հադրութն օկուպացված է Ստեփանակերտում, Հադրութից մոտիկ։ Հոկտեմբերին, երբ ֆրանկաֆոնիայի կենտրոնը արդեն բացեցին, եղա Ստեփանակերտում եւ մանե գալիս տարածքներ, որպեսզի կարողանամ այստեղ եւս վերաբացել մեր կենտրոնը։ Ինձ օգնեց ֆրանկաֆոնիայի կենտրոնի տնօրենը, ուղղակի խնդրեցի, որ եթե կարելի է մեր կենտրոնը դետեղ դասավանդեք եւ մեծ շիրով իրենք մեզ ընդունեցին եւ միջև այսօր էլ մենք շնորհակալ ենք, մենք եւ այնտեղ կանք եւ տեսնում ենք արդեն տարածքն ենք վերցրել, որովհետեւ արդեն ընդլայնվել ենք։ Այստեղ եւս կայացանք արդեն երեխաների քանակը սկսեց ավելանալ, խմբակները արդեն վերաբացեցինք նորից եւ մեր կենտրոնի ծրագիրն էր, որ 22 թվականին մենք արդեն պիտի Արցախում on-line-վեք։ Իսկ 23 թվականի մեր ծրագիրն է, որ արդեն մենք պիտի Հայաստանում եղած մեր մասնաճյուղերը բոլոր տեղափոխենք Արցախ։ Իսկ 24 թվականը մենք այստեղից պիտի գնանք Հադրուտ։ Էս է մեր ծրագիրը։ Եվ իսկ ում է պես էլ կլինի, եթե այս մինչև 23 թվականը ստացվելա, ուրեմն մի թիվ էլ 24-ին էլ Հադրուտն էլ լավը կլինի։ Իրինա Թամրազյանը հպարտանում է։ Չնայած այն, ինչ ստեղծել էին մինչև 2020 թվականը թողել էին հադրութում, բայց իրենց տքնաջան աշխատանքի ու լավ մարդկանց օգնությամբ նորից հաջողվել է որոշ գույք ձեռք բերել եւ բազմաթիվ հետաքրքիր գործեր ստեղծել։ Այսօր մենք ունենք այն, ինչ մենք թողել ենք հադրութում եւ ավելի շատ։ Եվ պատահական չի, որ մենք արդեն կարողացել ենք 6 ցուցահանդես ուղարկել աշխարհի տարբեր քաղաքներ, ձերքի աշխատանքները արդեն ուղարկեցի Ֆրանսիա, դա մեր երկրորդ ցուցահանդեսն է Ֆրանսիայում, Բելգիայում մենք արդեն 4-րդ ցուցահանդեսն է, որ այդ գործերից կգնա եւ Բելգիա։ Մի ցուցահանդես կազմակերպել եք Իսրայելում, մեզ օգնում են հայ համայնքները, մեծ կապեր ունենք ճապոնական Հագա համալսարանի հետ, փորձում ենք իրենց հետ աշխատել, Մետաքսե գորգի ստեղծման վրա, որը հույս ունեմ, որ 23 թվականին մենք կհասնենք դրան։ Կառույցը վերաստեղծման ճանապարհին է, բայց այդ ճանապարհը հեշտ չէ։ Այսօր էլ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում եւ ֆինանսական, եւ տեխնիկական։ Արցախի շրջափակումն էլ իր բացասական ազդեցությունն է թողնում։ Կենտրոնը արդեն 3 ամիս չի կարողանում իր գույքը տեղափոխի Արցախ կենտրոնի բնականոն գործունեությունն ապահովելու համար։ Հումք ձեռք բերելու հետ եւս խնդիրներ են առաջանում, բայց Իրինա Թամրազյանը չի հուսահատվում։ Դժվարությունները միայն ավելի ստեղծարար են դարձնում, ասում է։ Եվ դուք կարող եք համոզվել դրանում, տեսնելով մեր սանների աշխատանք իրավունքները ու այն ողքեվորությունը, որով նրանք հաջախում են կենտրոնի խմբակներին։ Կենտրոնում մեր այցելության պահին նկարչության դասեր։ Խմբակավարը ընկեր Ալոնան գունաբաժանման դասեր բացատրում իր ցաներին։ Ինքն էլ ուսանող է դեռ, սովորում է Արցախի պետական համալսարանի կերպարվեստի բաժնում, տեղահանվել է մեծ թաղեր գյուղից։ Ոսմանս հետ մեկտեղ այստեղ աշխատում եմ։ Շատ հետաքրքիր երեխաները գալիս են, իրենց ազատ ժամանակը այստեղ են անցկացնում մեր հետ, Փոքրիկ տարածքում, որտեղ տեղակայվել է կենտրոնը, հարակ հավաքում են նկարչական պարագանները։ Տարածքը պիտի հարմարեցնեն բարի պարապմունքներին։ Ընկեր Մարիամն արդեն տեղում է եւ իր սաների հետ աթոռներն է մի կողմ քաշում։ Հադրութից է։ Տեղահանվելուց հետո տարբեր մասնագիտություններ է փորձել յուրացնել՝ մատնահարտարում, ֆլորիստիկա, բայց պարուստությունը իր կյանքի գործն է համարում։ Հետո որ մեր կենտրոնը բացվեց, Իրինա Գասնազանգեց, իհարկե շատ ուրախացա, որ արդեն հնարավորություն կա նորից աշխատելու, համել այս ճյուղով սիրում եմ շատ։ В тесноте да не в обиде։ Հիշում են հայտնի խոսքը տարածքի նեղված կլինելու մեր նկատառմանն ի պատասխան։ Իրինա Թամրազյանն ասում է. ամեն ինչ տեղն է ընկնելու, քանի դեռ միասին ենք ու մի նպատակ ունենք՝ ապրեցնել հայկական մշակույթը, հայկական հադրութը, որի մասին հուշերով ու մի օր վերադարձնելու երազանքով էլ այսօր ապրում ենք։ Վիկտորիա Սարգսյան, Սերփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։